I naredno pitanje glas je Assalamu alaikum, želim e, da mi date odgovor, da li je muslimanima dozvoljeno kupovati meso i mesne proizvode u mesnicama i tako dalje, iako ne znam iako ne znamo da li su zaklane po islamskim principima. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulillah. Pitanje ishrane, znači, mesni proizvoda, proizvoda u regiji, pitanje polamično a ključ za to jeste otvaranje islamskih mesnica. Da se muslimani koji drže do dina pozabave tim zanatima. Pa da u gradovima imamo čisto jasnu mesaru, hoćemo biti sigurni da je vlasnik onaj ko poznaje šarijetske propise vezane za klanje. Jer da se radi o džehlu po pitanju poznavanja propisa klanja. Tako da mnogi, mnogi pod halal smatraju nešto nije oteto, nije ukrato, nije lipsano. A ne znaju da kod klanja treba spomenuti Allahovo ime, bismillah, Allahu akbar. Allahum hada minke velek, Allahu je tebi, o tebi za tebe. Znači, kad čovjek kolje da spomene Allahovo ime, iz neznanja mnogi kolju, znači, tako mesto nije im stalo da ne spomenu Allahovo ime, i unose u mesele i prodaju. Znači, takva mesa, kad je pitan džahil, koji tako čini, <coughs> kolje spomene Allahovo ime, znači, nećemo reći da je haram, ako čovjek nije znao, jer je Aisha radijallahu ta'ala pitala, alaih sallatu selama, kada je pitanju jedinje mesa, oni koji su skoro prihvatili islam i ne znamo da li spomene Allahovo ime, rekao je alaihi sallam, kul bismillah, wa kul, reci bismillah jedi. Znači, da ovdje da kad neko je u džehlu nečemu, ali ako sumnjamo da je lipsano, da nešto i pretegne, sumnja da je takva, da meso, znači, nije pripremljeno kako treba, da ima znakove, znači nečega što je neispravno, onda izbjećemo i tragaćemo, zato je jedini ispravan, znači lijek za to otvaranje ispravne mesnice i da se ne upuštamo u šubheli stvari, da imamo sigurno meso kada ga uzimamo, znamo da je znači, na njemu smeta Allaho ime, sigurno ćemo, to je obaveza i vađiv muslimana, da se jedna skupina pokrene kako bi to riješ, pitanje bilo rješeno.